Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանի կողմից անցակետի տեղադրումից հետո շրջափակված Արցախի առաջ նոր անվտանգային ու հումանիտար մարտահրավերներ են ծառացել։ Ամբողջովին խափանվել է հումանիտար բեռների եւ վառելիքի ներկրումը, ինչը լրացուցիչ դժվարություններ եւ սահմանափակումներ է առաջ բերել բնակչության կարիքների բավարարման տեսանկյունից։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունից հետո սպասում ենք այդ հատվածի անվտանգության համար պատասխանատուի կողմից որոշակի գործողությունների եւ այդ առումով արդեն որոշակի գործընթացներ կա ուսումնային դրական արդյունքներ կունենա։ Ինչ վերաբերում է հումանիտար դերնափոխադրումներին, ապա վերջին օրերին կրկին խափանվել է դերների այդ թվում վարելիքի ու բարենի ներդրումը, սակայն որոշակի դրական դիտում կա, որ այսօրվանից կարող ենք վերականգնել ռուս խաղապանների միջոցով իրականացող հումանիտար դերնափոխադրումները նույն ռեժիմով ու ծավալով։ Այս եւ նախընթաց դժվարությունները եւ լրացուցիչ համանախագությունները Ադրբեջանի կողմից հանգեցրել են նույնիսկ նվազագույն ծավալի կենսական նշանակության ապրանքների ներկրման անհնարինության։ Արդյունքում չեն կարողացել մատակարարել նույնիսկ կտրոններում նախատեսված ծավալը դրանցում նշված ժամկետում, որի պատճառով մենք հետաձգելու ենք կտրոնների գործունեության ժամկետը, որպեսզի մեր գրավչությունը կարողանա օգտվել այդ հնարավորությունից։ Արդեն երրորդ օրն է կասեցված են նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից կատարվող բեռնափոխադրումները, ասել է պետնախարարը, հավելելով, որ Կարմիր խաչի եւ ռուս խաղաղապահների միջոցով Արցախի հանրապետության քաղաքացիների հրատապ տեղաշարժի սկզբունքների մասով լրացուցիչ հստակումներ պետք է կատարվեն։ Արդյունքների մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի, նշել է Գուրգեն Ներսիսյանը։ Հումանիտար խնդիրները հատկապես սուր են Շուշիի շրջանի 4 համայնքների բնակչության համար, քանի որ շրջափակված լինելով երկու կողմից Շուշիի ու Հակարիի կամրջի մոտ տեղադրված անցակետի հատվածներում այդ համայնքների բնակիչները լիովին զրկված են ապարեն ու անհրաժեշտ այլ ապրանքներ, նույնիսկ հումանիտար ուղիներով ստանալու հնարավորությունից։ Այս օրերին բոլորս պետք է ավելի բարձր պատրաստականությամբ եւ զգոնությամբ կատարենք մեր աշխատանքը շուրջօրյա ու օպերատիվ ռեժիմով։ Եվ երբ որոշակի հստակ տեղեկություն է լինում, անպայմանորեն անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով իրազեկել հասարակությանը, քանի որ բնականորեն այս իրավիճակում մեր հասարակությունը սպասում է տեղեկությունների ու բարձրաբանումների։ Բայց կարևոր է, որ քաղաքացիները եւս ըմբռնումով մոտենան։ Ստեղծված իրավիճակն ու ձևավորված անորոշությունները թույլ չեն տալիս բավարար տեղեկություններ տրամադրել, տեղի ունեցող գործընթացները հավելյալ սոցիալ ռիսկի չընթարկելու համար, ասում է պետնախարարը։ Գուրգեն Ներսյանն անդրադարձ է կատարել նաև Գուրգեն Ներսյանն անդրադարձ է կատարել նաև կտրոնային համակարգին, մատակարարվող ապրանքների քանակին ու որակին։ Չնայած կառավարությունը քննադատվում է, բայց կանխատեսելով այս եւ ավելի վատ իրավիճակներ, այնուամենայնիվ կարողացել ենք Պարենի որոշակի պաշարներ պահուստավորել, ասել է պետնախարարը։ Արկա խնդիրները բացառելու համար որոշում է կայացվել հրաժարվել Պարենային ապրանքների մատակարարման տենդերային համակարգից եւ այդ գործընթացն ամբողջ ամբողջովին իրականացնել պետության կողմից։ Բայց այստեղ եւս կա խնդիր։ Մի կողմից ընդունում են կառավարության որոշումներ, որոնք դրական են ընդունվում, մյուս կողմից արկայի ծրագրով նախատեսված աջակցությունը շահառուն հասցնելու ժամանակային խնդիր։ Հաճախ այն այնքան երկար է տևում, որ այլևս ունակ չի լինում ներմելու քաղաքացու արջև ծառացած սոցիալական խնդիրները։ Դա հաճախ նաև պայմանավորված է լինում նրանով, որ տվյալների բազաների բացակայության պատճառով կառավարության որոշումները դժվարությամբ են կիրառվում։ Այդ առումով անհրաժեշտ է հստակ քայլեր ձեռնարկել տվյալների բազաների ստեղծման ուղղությամբ, իսկ ոչ այդ կառավարության որոշումները պետք է մշակել այնպես, որպեսզի հնարավոր լինի հնարավորինս արագ կազմակերպել դրանց գործնական կիրառությունը։ Սոցիալական ծրագրերի շուրջ ունեցած քննարկումների արդյունքում որոշում է կայացվել աշխատանք ու բավարար եկամուտ չունեցող բոլոր անձանց ցուցաբերել դրամական աջակցություն։ Կառավարությունը մշակում է աջակցության տրամադրման նոր միջոցառումների ծրագիրը։ Սրփուհիվանյան, Արցախ լրատվական։